alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd 13 dars 13 darsimiz hada jaddiydan boshlanadi inshaalloh birinchi ma'nosini aytib chiqamiz inshaalloh keyin tarkibini aytamiz hada jaddi bu mening bobom zalika jadduka hu ana u sening bobong bil aqlami yaktubuna alal awraqi qalamlar bilan varaqlarga yozadilar haulai talamizatu yahfazuna durusahum hu mana bu shogirdlar o'zlarining darslarini yodlayaptilar bittabashir yaktubuna alal alwah bo'rlar bilan doskalarga yozadilar hada ibni bu mening o'g'lim haulai abnauk ho ana ular sening farzandlaring ayna binti Fatimatu. meni qizim Fatima qayerda huna fil junaynati bu yerda bog'chada ana uhibu jaddati kathiran. men momomni ko'p yaxshi ko'raman iftahu shababika ayyuhal avladu derazalarni ochinglar ey bolalar al avladu yuti'una abaahum bolalar o'zlarining otalariga itoat qiladilar al abau yuhibbuna abnaahum kathiran otalar o'zlarining farzandlarini ko'p yaxshi ko'radilar hum yalabuna fiddar ular hovlida o'ynayaptilar nahnu nuhibbu ikhwatana kathiran biz aka ukalarimizni ko'p yaxshi ko'ramiz Iqra'u durusakum ayyuhat talamizatu darslaringni o'qingizlar ey shogirdlar fi ballati buxoro yujadu madarisu kathiratun buxoro shahrida ko'p madrasalar topiladi haulai banati ha ana ular mening qizlarimdir haulai axavatuk bu ana ular sening opa singillaring atiu ummahatikum ayyuhal avladu onalaringizga itoat qilinglar ey bolalar haulail avladu yalabuna bil va anu bolalar to'p bilan o'ynayaptilar lima talabun nima uchun o'ynayapsizlar Iqra'u durusakum darslaringizni o'qingizlar fahimtu darsi darsimni fahmladim ihfaz darsak darsingni fahmla ayna saatu soatlar qayerda at-talamizatu yakhrujuna minal fasli shogirdlar fasldan sinfdan chiqyaptilar ixvati yadhabuna ila al-g'obati meni aka ukalarim o'rmonga boryaptilar demak erobni boshlaymiz hada jaddi hada ism ishora مبني على السكون في محل رفع مبتدأ جدي اسم ظاهر مجرور لفظا مرفوع محلا مضاف خبر الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ذلك جدك ذلك ذا اسم إشارة حذفت الألف لدخول لام البعد biz yuqorida aytib o'tgan edik va ism ishora bo'ladi undagi alif hazb bo'ldi nima uchun deyilganda lomul bot unga kirganligi uchun zalikadagi lom kirganligi uchun zadagi ko'rinib turgan harf alif hazb bo'ldi lekin aytiladiki yuqra'u fil lafzi va yasqutu fil xatti lafzda tilovat qilinadi o'qiladi lekin xatda tushirib qolinadi za deb lafzda aytamiz lekin xatda ko'rinmaydi fi mahalli raf'in mubtadaun raf o'rinda bo'lib mubtadodir allomu lomul bot lom deganimiz بعد ازاق لك لامدر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب buni o'tganda sara aytganmiz jadduka jaddu ismun اسم ظاهر مرفوع بالدمة ظاهرة خبر الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه بالأقلام يكتبون على الأوراق ب حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الأقلام مجرور بالكسرة الظاهرة جر ومجرور متعلقه ب يكتبون يكتبون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل على الأوراق على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب يجر اسم الظاهر والضمير الأوراق مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جر مجرور متعلقه يكتبون هؤلاء التلامذة يحفظون دروسهم ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب أولئي اسم إشارة مبني على الكسر أولئي دب كسر ربط في محل رفع mubtadaun al mubdal minhu chunki at talamizatu badal bo'lgan at talamizatu ismun zohirun marfuun bid dammati zohirati al badalu يحفظون دروسهم جملة فعلية خبره يحفظون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل دروسهم دروس اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول به هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه بالتباشير بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب التباشير مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة جار مجرور متعلقه به يكتبون يكتبون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل على الألواح على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب يجر اسم الظاهر والضمير الألواح مجرور على متجره الكاسة الظاهرة جار مجرور تعلقه بيكتبون هذا ابني هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا ابني اسم ظاهر مجرور لسا مرفوع محلا مضاف خبر الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هؤلاء أبناؤك هؤلاء ها اسم استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أبناؤك أبناء اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مضاف خبر الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أين بنتي فاطمة أين اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود بنتي اسم ظاهر مجرور لفظا مرفوع محلا مضاف مبتدا مؤخر الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه فاطمة اسم ظاهر مرفوع بالضمه الظاهرة البدل بنتي al mubdal minhu bo'ladi fotimatu badal bo'ladi biz bugun badal haqida kengroq ma'lumotga o'tamiz yuqorida qisqaroq aytib o'tgan edik badal nima u badal to'rt qismga bo'linadi birinchi badalun mutobiq deyiladi bu badal mutobiqni badalu kullin min kullin deb ham ismlanadi ikkita ismi bor buni yuqoridagi misoli kabi yuqorida badalun mutobiq degani mubdal minhu bilan badal ikkalasi bir xilda bo'lib chiqsa ya'ni xuddi shun aynan o'zini yoritib bersa bir narsani yorituvchisi badal deyiladi aynan o'zi bo'lishi kerak mana hozirgi misoldagi binti fotimatu meni qizim fotima qayerda dedi meni qizim fotima deganda fotima aynan shu qizning o'zi uni bir bo'lagi ham emas uni bir sifati ham emas aynan shu qizni o'zi demak qizni aynan o'zini Fatima bilan yoritgan vaqtida badalun kullu min kullin bo'lyapti. Bentni bor vujudini Fatima yoritdi. Ikkinchi badalun ba'z. Ikkinchi badalimiz. Bu badal mubdal minhudan haqiqiy bir bo'lagi bo'lishi shart bo'ladi. Ya'ni badal ba'z deganda mubdal minhudan olinadigan narsadan bir juz'i bo'ladi. bu bo'lagi qolgan bo'laklardan katta bo'lsin yoki kichik bo'lsin yoki barobar bo'lsin uni farqi yo'q misol qaysi tomoni katta bo'lsa ham baribir farqi yo'q badal baz bo'lib chiqaveradi misol akaltul lahma nisfahu desak go'shtni yarmini yedim desak demak go'shtni yarim qismi bir tomonda yarim qismi bir tomonda bo'ldi bunda farqi yo'q o'sha bir juzu bo'lib tushaveradi akaltul xubza sulusahu nonni 3 birini yedim desak ozroq bo'lib chiqadi nonni ko'pini yedim desak ham baribir biz juz shu nondan bir bo'lak bo'lganligi uchun badalu baz deyiladi mana shu mubdal minhuni ba'zi qismini o'ziga tortib olyapti bu misollarda go'shtning yarmi va go'shtning bir bo'lagini bildirsa nonning uchdan biri ham aynan shu nonning bo'laklari ekanligini bildirdi uchinchimiz badalu ijtimol mana bu badal ijtimol bilan badal bazni juda ko'p odamlar adashtiradi badal ijtimol unda mubdal minhu badalni o'z ichiga oladi ammo badal uning bir bo'lagi bo'lmaydi mana shundan farqlanadi mubdal minhuni ichiga kiradi badalimiz lekin mubdal minhudan bir qism uni juzu bir bo'lagi deyilmaydi balki uning zotiga goho to'g'ri keladigan gohida muvofiq kelmaydigan tashqaridan kelgan ma'nolar bo'ladi shuni biz yaxshi anglashimiz kerak mubdal minhuni zotini bir juzi yoki bir bo'lagi bo'lmaydi unga tegishli bo'ladi tashqaridan kelgan ma'no Ajaban il muallimu ilmuhu muallim uning ilmi meni ajablantirdi mana bu misolda ajablanishlik muallimga emas balki uning ilmiga qaratilgan muallimga biz ajablanganimiz yo'q muallimning ilmi bizni ajablantirdi lekin muallimda bundan ham boshqa bizni ajablantiradigan shaxsiyati to'g'ri fikrlash qobiliyati zakovati karomati hurmati va boshqa sifatlar ham topiladi muallimda faqat ilmi unga bir juz bo'lib kirmaydi unga tashqaridan kelgan bir ma'no bo'ladi ammo ilmi deyish bilan maqsad nihoyasiga yetadi ilmi dedikmi demak muallimni shaxsiyati qiziqtirdimi hurmatimi ikromimi ilmi degan vaqtimizda hamma nihoyasiga yetdida maqsad ma'lum bo'ldi bizga bu o'rinda muallimning ilmi muallimga ziyon yetkazadigan bir bo'lak a'zosi emas badal ba'zidan farqi shunda uning shaxsiyatiyu zakovati ham unga kirmaydi balki muallimning zoti ular bilan topilishi mumkin yoki topilmasligi mumkin bo'lgan tashqi ishlardir va uning borligiyu yo'qligi u sifatlarga qarab qolgan ham emas muallimni shaxsiyati baland bo'lishi mumkin shaxsiyati yo'q bo'lishi mumkin zakovatli bo'lishi mumkin zakovatsiz bo'lishi mumkin yoki muallim ilmli bo'lishi mumkin ilmsiz bo'lishi mumkin mana shu badal ijtimolda unga aytilayotgan narsa muallimda topilishligi ham mumkin topilmasligi ham mumkin lekin muallimdagi bor bo'lgan ba'zi sifatlar ajablantiryapti xolos fahmimizga yaqinlashtirish uchun yana bir misol aytamiz ajabat niyal vardatu raihatuha. gul uning hidi meni ajablantirdi gulning hidi meni ajab qiziqtirdi ajablantirdi deganda bu e, raihatuha al vardatudan badal bo'ldi shuningdek gulning hidi gulning bor bo'lib turishiga shart qilinmaydi gulni hidi bor bo'lishi ham mumkin gulni hidi yo'q bo'lishi ham mumkin demak badal ba'z bilan badal iste'molni farqi badal bas mana shu mubdal minhuning ba'zi a'zolari qismi juzu bo'ladi badal ishtimolda uning juzu qismi bo'lmaydi balki tashqaridan kelgan unga boshqa bir ma'no bo'ladi badal ba'z bilan ishtimolda badal mubdal minhuga zamir qaytish kerak bitta zamir qaytadi badal ba'z bilan badal ishtimolda mubdal minhu bilan bog'lanib turadigan ko'pincha bir zamir qaytib turadi to'rtinchi badalimiz badalul muboyin deyiladi badal muboyin uch qismga bo'linadi birinchisi badal g'alat bir biriga juda yaqin ma'nolar bular birinchisi badal g'alat deyiladi u gapiruvchining tili adashib xato qiladi va xatosini tushunib tezda to'g'rilab oladi bu badal g'alat deyiladi gapirganda gapiradiyu tushunadida g'alatligini xatoligini biladi to'g'rilaydi misoli jaal muallimu at tilmizu deydi muallim keldi deydida tilmizu shogird keldi deydi shogird keldi demoqchi bo'lib muallim keldi deb qo'yadi shunda darhol to'g'rilab shogird keldi deydi ikkinchisi badalun nisyon unutish badali bu unda gapiruvchi mubdal minhuni qasd qilib so'zlab so'ng esiga tushib gapini to'g'rilab oladi tilda xato qilgani yo'q Ja'al muallimu at-tilmizu. Mana shu misolni o'zi yana. Muallim keldi, shogird dedi. So'zlovchi odam qasd qilib muallimni aytadida, aytib bo'lib esiga tushib, keyin orqasidan shogird keldi dedi. "Ey shogird keldi" degan kabi eyni aytmaydida, shogird keldi deb qo'yadi. Mana bu badal nisyon deyiladi. Badal g'alat bilan nisyonning farqi badal g'alatda tilda adashib gapiradi. badali nisyonda esa u tilda adashmaydi u muallimni qas qilib gapiradida keyin esiga tushib keyin to'g'rilab oladi bu badali nisyon uchinchisi turi badalul izrob deyiladi bunga ham xuddi shu misolning o'zi jaal muallimu at tilmizu muallim keldi shogird deb qo'yadi badalul izrob ya'ni navini aytish badali navlab beradi Bunda gapiruvchi muallimni ham shogirdni ham kelganini qasd qilsa, ikkalasini ham kelganini ushbu badal bilan bayon qiladi. Misol ikkalasini ham aytmoqchi. Ja'al muallimu va tilmizu desangiz ham bo'ladi. Ja'al muallimu va ja'al tilmizu desangiz ham bo'ladi, lekin qisqartirib Ja'al muallimu at-tilmizu dedi. Ikkalasi ham kelgan. Bunda xato ham qilgani yo'q, unutgani ham yo'q. Demak, bu 3 xil badal ma'noda bir-biriga yaqin bo'lib keldi ya'ni bu uch xil badal deganimiz biz hozir badal oh badal to'rt qismga bo'lindi badal kul birinchisi ikkinchisi badal bas uchinchisi badal ijtimol to'rtinchisi badalun muboyin badal muboyinni o'zi uchga bo'lindi mana shu uchga bo'lingan adashgan xato qilgan badallar bular bir biriga juda ham yaqin bo'lib ular mana shu bitta misolda uchalasini ham tushunishimiz mumkin jaal muallimu at tilmizu deganda gapiruvchi adashib gapirsa badal g'alat deyiladi esdan chiqib gapirsa badal nisyon deyiladi esdan chiqarib muallimni aynan o'zini qasd qilyapti tilmizni emas uchinchisida ham esdan chiqmaydi g'alat qilmaydi ham muallimni ham shogirdni ikkalasini ham birga aytmoqchi bo'lsa bunda badal izrob deyiladi lekin badal muboyin hozir biz aytgan mana shu xato badallar fasohatli kishilardan sodir bo'lmaydi agar sodir bo'lsa darhol uni balki so'zi bilan xatosini to'g'rilaydi darsimizni davom etamiz qizim fotima qayerda degan vaqtida huna fil junaynati deb javob berdi huna ism ishora lil makanil qorib mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi muta'alliqun bi khabarin mahzufin taqdiruhu mawjudun lil mubtada'il mahzufi taqdiruhu bintuka fatimatu demak xabari hazb qilingan mavjudga bo'ldi u xabari hazb qilingan mavjud ham mubtadosi hazb bo'lgan bintuka fotimatu edi ya'ni qizing fotima buyurda deyapti fi harf jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al irob al junaynati majrurun alamati jarrihi al kasratu zahiratu jaru va majrum taliquhu bi khabarin mahzufin taqdiruhu mavjudun bu ham hunayam fiyam ikkalasi bitta mavjudga mutaalliq bo'ldi ana wahibu jaddati kasiron أنا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أحب جدتي جملة فعلية خبره أحب في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا يعود على أنا جدتي اسم ظاهر مجرور لفسا منصوب محلا مضاف مفعول به الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كثيرا اسم ظاهر منصوب صفة للمفعول المطلق المحذوف تقديره حبا demak uhibbu jaddati hubban kasiron bo'lgan hubban maful mutlaq hazibda. biz oldingi fe'lni mastarini keltirib qo'yardik uhibbuning mastari hubban bo'ladi iftahu shababika ayyuhal avladu افتحوا في الأمر مبني على حذف النون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل oxirida في amr bilan fe'li mozilarga zoyda الف qo'shiladi شنو uchun افتحوا alifu الف الالف زائده lahiqatha deymiz الشبابيك اسم ظاهر منصوب بفتحة ظاهرة مفعول به أيها الأولاد أي منادى لحرف المن... لحرف الندائي تقديره يا يا أيها بوليان يا ديان حرف النداسة حسب بوليان أي منادى مبني على الضمة في محل نصب مفعول به لفعل الندائي المحذوف تقديره أنادي أيها ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإيراد الأولاد اسم ظاهر اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة نعت لأي أيوغا الأولاد صفت بولاد demak ayyuhal avladuda ya hazb bo'lgan ya ayyuhal avladu bo'lgan aslida ayyu munodo bo'ldi hazb bo'lgan yo nido harfiga ho tanbeh bo'ldi al avladu ayyuga sifat bo'ldi الأولاد يطيعون آباءهم الأولاد اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا يطيعون اباءهم جمله فعليه خبره يطيعون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون على اخره لانه من الافعال الخمسه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اباءهم اباء اسم ظاهر منصوب بالفتحه الظاهره مضاف مفعول به هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه الاباء يحبون ابنائهم كثيرا الاباء اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدأ يحبون أبنائهم جملة فعلية خبره يحبون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أبناءهم أبناء اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول به هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كثيرا اسم ظاهر منصوب صفة لمفعول المطلق المحصوف تقديره حبا بنهم تقدير ده مفعول المطلق حذف بولغان يعني يحبون ابناءهم حبا كثيرا بولغان هم يلعبون في الدار هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا يلعبون في الدار جملة فعلية خبره يلعبون في المضارع مرفوع بثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الضاري مجرور بالكسرة الظاهرة جر مجرور متعلقه بيلعبون نحن نحب إخوتنا كثيرا نحن ضمير بارز منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا نحب إخوتنا جملة فعلية خبره نحب في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن يعود على نحن إخوتنا إخوة اسم ظاهر منصوب بالفتة الظاهرة مضاف مفعول به النون يعني نودا النون ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كثيرا اسم ظاهر منصوب بالفتة الظاهرة صفة للمفعول المطلق المحذوف تقديره حبا بهم نحب إخوتنا حبا كثيرا بولين حبا حذف بار اقرأوا دروسكم أيها تلامزتو اقرأوا في الأمر مبني على حذف النون نون حذف بولغانيجا مبني قلند الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف زائدة لحيقتها وآخر داك ألف قوش البقلغان زائدة دروسكم دروس اسم ظاهر منصوب بالفتح ظاهرتي مضاف مفعول به كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه ayyuha bu ham yuqoridagi ayyuhal avladu kabi ayyu munodo li hasfil nidoi taqdiruhu ya ya ayyuha bo'lgan mabnun ala dammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'li nidoi al-mahsufi taqdiruhu unadi ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب التلامذة ضمير بارز مرفوع بالضمة الظاهرة نعت لأيو أيو قسبت في بلدة بخارى يوجد مدارس كثيرة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب بلدة مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة مضاف جار مجرور متعلقه بيوجد بلة مضاف بخارى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة bular taqdirda bo'lgani uchun taqdirda kasra bilan jar qilingan deymiz buxoro g'oyri munsarif bo'lganligi uchun kasrani qabul qilmaydi يوجد فعل مضارع مرفوع بالضمة ظاهرة الآخره مدارس اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة نائب الفاعل يوجد نائب فاعل بولد يوجد اوز ينا اتلال الفعل مبني للمجهول ديلاد كثيرة اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة صفة لمدارس هؤلاء مبتدا بناتي اضافة بولد خبر هؤلاء مبتدا axavatuka izofa bo'lib xabari atiu ummahatikum ayyuhal avladu mana bu yerda bir yangilikni aytib o'tamiz atiu fe'li amr bo'ldi antum fo'ili bor ummahatikum mansubun bil kasrati zohirati анил anil лианнаҳу li'annahu jamu muannas solim mana shu qo'shimcha bor buni ummahatikum bu kasra bilan mansub bo'ldi fathadan o'rinbosar bo'ldi jam muannas solim bo'lganligi uchun inshaalloh buni keyingi darslarda bayon qilishni boshlaymiz ya'ni raf o'rinlari nasb o'rinlari haqida muannas solim muzakkar solim barchasini inshaalloh bayon qilamiz ayyuha ayyu munodo ho tanbih al avlodu sifati haulay al avladu yalabuna bil kurati haulay al avladu mubtado ya'ni haulai mubdal minhu al avladu badal bo'lib mubtado yalabuna bil kurati xabar yalabuna fil mudori واو فايلة بالكراتي جار مجرم تعلق يلعبون أيام لما تلعبون لي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ما اسم استفهام مجرور مبني على الفتح حذفت الألف لتصالح بحرف الجر حرف جر ولان قول قال يوچون لماذا ألف حذف بل جر مجرم تعلقه بتلعبون تلعبون فعل مضارع الواو فايلة اقرأوا دروسكم اقرأوا في الأمر أنتم فايل Durusakum izofa bo'lib maf'ulun. Fahimtu darsi. Fahim fe'li madi mabnun ala sukun lit solihi bi ta'il fa'ilil mutakallim. Mutakallim tos qo'shilib qoldi. Shuning uchun sukunga mabni bo'ldi. Tuni o'zi at-ta'u damirun muttasilun mabnun ala dammi fa'ilun bo'ladi. Darsi izofa bo'lib maf'ulun. Ihfaz darsaga ihfaz fil amr anta fa'il bor, darsaga izofa bo'lib maf'ulun. Ayna sa'atu, ayna xabar muqaddam, as-sa'atu mubtada'i muakhkhar. التلاميذ يخرجون من الفصل التلاميذ مبتدا جمله خبر يخرجون في المضارع واو فعل بار من الفصل جار ومجرور متعلق يخرجون إخوتي يذهبون إلى الغابة إخوتي إضافة للمبتدا جمله خبر يذهبون في المضارع واو فعل الى الغابه جار ومجرور متعلق يذهبون bu shu yerda darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizni 14 darsdan davom ettiramiz va sallallohu ala xayri xalqihi muhammadin va ala va ashabihi ajmain